Хотів попросити у вас машину на кілька хвилин, щоб на роботу мене підкинула. Свою змушений був послати в інше місце. Будь ласка, він натискає кнопку, каже секретарці. Нехай Василь відвезе Анатолія Івановича куди треба, і до мене. Що нового. Та де ще є, але проінформую вас, коли вже більш чітко вималюється. Він киває. Куди накажете? питає водій, натискаючи на стартер. Давайте на хвилинку до автоінспекції, а потім до міського управління міліції. Ясненько, а ви самі звідки будете? З автоінспекції чи з міліції? Автоінспекція це теж міліція, пояснюю. Але я не здаю. Шкода, зітхає він. Чому? Бо мені краще мати знайомого в автоінспекції, як у міліції, посміхається ряби. З міліції я Богу дякувати жодних справ не маю, а здати інспекцією раніше чи пізніше доведеться. Досі не доводилося. Поки що доля миловага, а ви наче й вчора були в нашому тресті. Це ж ваш водій, Федько Коротун. Так, наш. А в нього що, відгул сьогодні? Ні, поїхав з іншими товаришами. Ясненько. А ми з Федьком давні друзі, разом в армії служили. Ну як, він добрий водій, правда? Рябий, на відміну від Федора Івановича, не помовчить, засипле запитаннями так, що не встигне щось у нього вивідати. А для цього, власне, я й попросив машину. Треба перехоплювати ініціативу. Так, наш Федір Іванович майстер своєї справи. Вчора ми з ним тут були, бо розслідуємо, як сталася смерть бідуряки. Що ж там розслідувати? П'яний був та й потрапив під машину. А коли ви з ним у понеділок бачилися, то він ще не був п'яним. Нарешті добиваюся потрібного мені повороту розмови. Це мені Федір Іванович казав, що ви з Антоном Васильовичем того вечора після роботи зустрілися біля залізничних кас. Точно, ще для матері квиток брав. Вона до мене з Полтавщини приїхала. Лубни, може, знаєте, у вівторок уже додому поїхала. Вона все нас до себе запрошувала. Коли ми з дружиною третю відпустку підряд на морі проводимо, все ніяк не виходило до Лубен завернути. От мати не витримала, сама до нас приїхала. Він, видно, розповідати не менше хоче, як розпитувати. А як усе таки з дедурякою зустрілися? А, то я взяв для мами квиток і вже виходив, як раптом у дверях зіткнувся з Антоном Васильовичем. Він зрадів, ляснув мене по плечі та й каже Звідки ти взявся? Ти ж сьогодні наче не працюєш, казав мені Яків Степанович. Я кажу, мене відгул, заради матері взяв. Самі розумієте, три роки не бачилися, мати вчора приїхала, а завтра вже виїжджає. Треба ж совість мати, правда. Та він як причепився, зачекай, мовляв, хвилинку, зараз візьму квиток та замочуємо це діло. Справді, пішли ми в забігайлівку, що навпроти. Взяв він два по сто з причепом, попив, значить. Коли випили, хотів ще взяти, він, мовляв, все одно мусить когось там чекати. І що, приїхав той, коли він чекав? Не знаю, бо я пішов, якби вас чекала мати, яка завтра їде. Я зробив би так само, як ви, пішов би додому. Кого ж він чекав? питаю байдужим тоном. Хто його зна? А може, той не приїхав. Я вже багатьом у утресті розповідав, що він з кимось іще, мабуть, після мене зустрівся. Але ніхто не признається, колеги називається. Не хочу, видно, сказати, що то з ним Антон Васильович напився до кондиції. Я ж не криюся, що по 100 грамів прийняли. А може, той колега й не з нашого тресту, може, десь залишив дедуряку сильно нагазованим і тепер боїться сказати. Та як же, Василю, Який Степанович обходиться без вас? коли ви берете відгул. Заводить. Я йому зранку підганяю машину додому і йду собі. Він уміє водити, звичайно. І в понеділок виходить, він сам їздив. Так, але за нього можна не боятися. Дуже обережно їздить. Василь раптом різко гальмує. Ось автоінспекція, приїхали. То вас тут зачекати. Буквально кілька хвилин. Та яка мені різниця? Скільки скажете хоч і до вечора? Ратушний у себе, пояснюю, чого приїхав. Розумію, зараз. Він по селектору викликає когось, і коли заходить опецькувати старший лейтенант.